E aí, fiote? Que, que porra é essa? Que beat é esse? Que beat é esse? Que beat é esse? É Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente. Que elas vão dançar muito e vai entrar na mente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente. Cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente, cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente, cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente. Só de escutar essa batida já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Só de escutar essa batida já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca da. O beat é diferente, uh, uh, o grave entra na mente. Uh, ah, o som é envolvente. Uh, uh, te deixa louco e consequente. Desce no pente, sobe no pente. Desce no, desce no pente, sobe no pente. Virou lanche do patrão e também do gerente. Desce no pente, sobe no pente. 17, já mete, já pode e transar demais. Tem 17, já mete, já pode e transar demais. Pode, mete, pode, pode e transar demais. Pode, pode, pode, pode, pode e transar demais. Transar demais. Transar demais. Que, que porra é essa? Que beat é esse? Aê, filhote! Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente. Que elas vão dançar muito e vai entrar na mente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente, cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente, cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente. Só de escutar essa batida já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Só de escutar essa batida já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca da. O beat é diferente, uh, uh, o grave entra na mente, uh, uh, o som é envolvente, uh, uh, e te deixa louco e consequente. Desce no pente, sobe no pente, desce no, desce no pente, sobe no pente. Virou lanche do patrão e também do gerente, desce no pente mete, já mete, já pode e transar demais. Tem 17, já mete, já pode e transar demais. Pode, mete, pode, pode e transar demais. Pode, pode, pode, pode, pode e transar demais. E transar demais.